and the girls are smeared to me. Need you with my darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Nik Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Nagoena, da, bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Hauzarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba gure kultura talarekin segituko dugorain eta gaur Fernando Morillo idazlea ekarrera zi dugu e, duela gutxi irakurketa erraza formatuko liburuak e, aurkeztu baitituzte e, gaumin argitaletxearekin. Bilbon egin zuten aurkezpena eta hartara gu ere kuriosidadez zer egitasmorekin dabiltzaten jakiteko, ba ona ekarrera zi dugu Kaixo Arratsaldean. Kaixo Arratsaldean. Ongi. Oso ongi. Bai. <laughs> bai. Beti bezala tope. E, ba, hori, hori bai, gelditu, gelditu ezin da. <laughs> ba, irakurketa erreza formatua zintesatuko gara orain, e, ba, nazioartean eh, erabiltzen den mugimendu edo, mm ez dakit nola Deitu mugimendu esango zenuke? Ez dakit, formatu... Formatu... Bai, ze egia esan nazioartekoa da, baino zabaltzen ari dana purka, hau da, nazio batzutan, ba, dibidez, eh, azizan... E, Zu, Suedia, Finlandia, hor Europako goialdean, eta purka-purkari da beste etara zabaltzen. E, ez dakit guztietan dagoen, adibidez, e, Kataluniara juntzan, baina Espainian apenas ez da ezer, orain txasi da zabaltzen. Eta gurera ere, justu, e, emakume batek, e, ezagutuzun Kataluniakoa, eta zuen Euskal Herrien behar da. Eta egonda bi urtez, kasteleraz bakarrik zetzuen lortzen, euskeraz, e, ba, arkitaletxiek edo, et, jakina dago egoerarekin, pues bai. etzien eh, eta ni nola beste alde batetik beti errastasun horren bila nabilen eh, irakurle asko hori entzunda edo orduan e, mugimendu ba, mugimendu esango du zabaltzen ari da mugimendu mm-hmm. mugimendu bat, mugimendu eta bai. egitasmo ederra azken finean helburua baita denok ba, irakurtzeko aukera izateko ba, liburuak formatu erraz eh, batean argitaratzea. Eh, esplikatuko bai. diguzu pixkatu. Eh? Bai, e, ba, leheno justu aipatu, deia urteak dira batez ere irakurle gazteekin aritzen naizela, mm. eta nire kezkazan etengabe ikusten nuela askori asko kostate zitzaiela eta asko hoietan euskaldun petoak sartuta. Ze askotan ematen da, pues pentsatzen da, bueno, ba asko igual segun non bizi diren eta ez euskaldun peto peto askori ere entzun da, ba euskera zailago egiten zaiela. Eta batzutan, e, pixka bat, e, bueno, keskatuta. Esango dugu, azerre baino neuro burukin, ozene, nolatan, ze beti zaiatzen nintzen, pues, testu diferenteak egiten, eta eta hau e, aurkitu nuenean, konturatu nintzen jabazala, e, ze, bueno, testu errasak badaude, euskaraz ere, pues, baditugu. Hau zaila, formato jakin bat, e, ustet jatorrian asmoa sala adibidez ba Finlandian eta etorkinei laguntzeko konturatzen ziren etorkin helduek zeuskaten testu erras bakarrak zirela pues eh, aurrentzakoak orrun pues askorentzako etzien ezitzaizkien gustatzen edo eta orduan hasi ziren helburu horrekin da gero berehala konturatu ziren hainbat eta hainbat zeudela e, dislexiak direla e, arazo bat down sindromedunak adinduen artean ikaragarria ba askok igual bizitza normal irakurri, baina gero adin batetik aurra, pues nekea edo auskalo zer ezin ja e, irakurri edo bizitza irakurtzeko aukerarik ez eta sartzaroan denbora gehiagokita nahi eta konturatu, ordun konturatu ziren formatu horrek jende askorentzako baliozula. Eta beraiek kalkulatu zuten gutxi gora bera e, gizartearen euneko, gizarte, nolabait ezateko gurea, mendebaldeko gizarte kultuaren edo, euneko gita marrak arazoak zitula eta orduan ba hoxe, juntzan zabaltzen, eta nik bine eta berriro azpimarratu dutena, adibidez Katalunian lortzen ari dira, eh, nik lortu nahiko nuken aleku guztietan da, administrazioa kasu egitea, eta bere testu ulerga itzoietako asko formatu errazean jartzea. Mm Ja ez da bakarrik novelak irakurtzeko, ez ez, eta benetan, edo zein iritarrak, eh, aukera eh, izatea, pues, bere udaletik, bere gobernutik edo, ulertzeko, ateratzen dian legeak eta, orduan eh, irakurketa erraza da alekin bat nolabait esan daiteke demokratizatzeko jende askok ez dauka irakurtzeko aukera nahi du edo pentsatzen du eh, hori apurka-apurka ikusten da adibidez e, Kataluniatik etorri izan idazle hauetako bat Montse Montxe Flores dabil batez ere e, etorkin etorkin pues, Marokotik eta Ego Amerikatik edo preso daudenekin bai batzuek bai besteek gehienek pentsatzen dute etzaiela gustatzen ez dute lan nahi eta bapatien hasten dira sartzen testuetan, eta harrapatuta. Orduan berarentzako da ikaragarrizko altzken batien pixka bat eskuntzaren eh, mundutik sortu zankezka guzea haiek teoriak bai, baina ikusten dute kalean zer dagoen eta ze zaila zaien askori, orduan ba, bueno, irakurketa erraza da, bati hurbiltzeko aukera, eta nehi jo iruditzen zai, batez ere ikusten desunin apurka-apurka emaitzoiek. Mm Norbait hurbiltze zaizu, e, adin batetik aurrera adibidez esan dut gure gizartean teorian euneko goita marra, baino euskal gizartean hori baino asko zaundiagoa da, ba hainbat arrazoiren gatik, hainbat eta hainbat alfabetatu gabe daudelako euskeraz, pues, gazteleraz edo frantsesez bai, baina euskeraz ez zuten aukerarik izan, eta ikustea pues, alako askok e, eh, urbildu eta esan jo, pentsatzen nuen ezin nuela irakurri. Eta hazi, eta ulertu, eta goxatu, ba, bueno, eh, horretan gabiltza. Aventura hasi besterik ez duzu egin, e, lau liburu e, argitaratu dituzu oraingoz, baina eh, bilduma osatzearen bidean zoazte, ez? Ala nahi genuke, askok esan digute lau, ze momentu honetan bai. <laughs> ez da erresa, baina hori pentsatu genuen alde batetik nahi genuen jatorriz euskera zidatzitakoak, baina aldi berien ja Katalunia material asko zegoen, horren pentsatu genuen, bueno, alegin egingo dugu, jas, e, eh, laguntzare, adibidez, eh, Bilboko alondigak ere badu badukezka hori bere eh, ez dakit, jende pilo juten zaie, baina euskeraz problema beti, ba, mm. Bilbon jende asko, ke, nahi du, baina eta orduan basu kezka hori, eta ba, hori e, lau liburu pentsatu genuen, saiatu gara laurak doinu diferentekoak e, jartzen, eta eta oin ikusiko dugu, ea, Horainkoz mhm. behintzat, e, entzuten dan doinua edo oso politxe da. Gero jakin behar da, jakina errealitateak ze, ze zaten duen. Bai. Baina gure asmoa da jarraitzea, ze ez da bakarrik gure naia e, eh, iruditzen zaitu euskarak behar duela izugarri. Mhm. Gurekin eta beste batekin, baina olako testuak behar direla, ja, behar direla. E, aurkeztuko altzen izkiguk lau liburuak, labur labur bada bai. ere, e, zeintzuk diren, esan bai. duzu eh, bai. Kataluniatik e, ekarritako, ez, e, liburuak euskarara itzuli dituzula. Bai. Horietako bi. bi. Da e, bi emakume, bat Montse Flores, e, gaina oso emakume sentibera eta aurkezpenean asko emozionatu ziren, bai. beak e, ze bea dabil, beak idatzi du nobelatxo bat, e, bea dabil irakasle, eta gero egoten da, pues, kartzelatan eta, baina bere ikasle, bea, bea bizidan gunean, eguneko e, torkin kopurua da uneko, ez dakit, irurogei, irurogei tamarra handia, eta horren zailtasuna handiak e, ikasteko, eta bere testuan, bere novelatxuan, kontatzen da, marokoar bate, marokoar gaztetxo baten, e, bueno, keskak, Katalunian marokoarra da, marokon katalana da, ordu da beti kanpo eta beti, beti zerbait, bere anaia kartzelan dago, e, maite mintzen azten da, nera be bat izortu zeiskion gehi etorkin izatearen e, arazoa. Etorkina, pues, izkuntzak eta orduan da gazte txoentzako novela, baina gauza asko kontatzen dituna bere, mm bere txiki horretan. E, hori da, e, mendietako ura. Rif da, justu, marokoko gune berde. Zebeti imaginatzen dugu askotan maroko lehor xamarra, eta ez marokok baditu gune gureak, gureak bezain berde pixka bat mutiko, mutiko baten historia kontatzen du e, Katalunian dagoela, e, Marokon ditune oroitzapenak eta hori dana. Gero beste bat da, e, Nuria, Nuria, jaman ere burua, e, bai, Nuria Marti, mm. horren txe uste, tokarrez Nuriaren e, liburua da, traizio alakuan, eta bera kontatzen du, bera ere irakasle, eta e, kontatzen du e, Cambridgeetik Kataluniara urtero etortzen dira horre estropada ezagun horiek badaudet Cambridge eta Osforren artean, ba, nunbait urtero juten dira Cambridgeko taldekoek, egiten dute bidaia Kataluniako laku batera entrenatzeko. Horren beha kontatzen du, haiek etortzen direnean, mm. batek neska bat ezagutu zuen, neska horreko orain mutila du, eta betiko iruki zoragarri madarikatua e, mutil horri neska hori gustatzen zaio, neskari bi mutilak eta ze gertatuko ote da eta eta traizio alakuan, ba traizioa entzun daia badakigu, ez dakigu nork, baino baino tentsioko tentsioko eta maitasun mm, mm. ospineko novela, ze azkenien e, mina guztientzako egongo da. Nerabei begirako novelak dira e, Ez pentsatu, el, tip, bi hauek igual geixago, se bueno, instituto edo Mm. Zea horietan egon da, baina eh, idazteko modua eta liburu hauen helburua da zuzen ere pixka bat e, helduek ere adibidez e, eh, Blanka Mata, dala Euskal Herriko e, Bilbo inguruan da bilena, baina literatura e, irakurketa erraza lektura fazil, e, abiatuzuna edo Euskal Herrien, beak lan handia egiten du adindunekin, emakumeak batez ere eta eta liburu hauek e, goxatzen dituzte, inolako idazteko moduagatik ere gazteak agertzen dira, baina ez da espreski gazteentzat. E, gero adibidez beste biak, bueno, elduagoak edo, baina bat da Ander Izagirre kasetari eta aventura saleena hor munduan zehar dabil. Justu justu ibili izan oin e, gertatu dana lehartu aurretik astetxo batzuk lehenago. Eta bera juntzan e, Txernobil zentral nuklearreko ba, ondamendi ura ikusteko zertan da. Da, nitze gintzun jendearekin, horren eman dio bertako ekizon eh, bati eta beste pertsonaia batzuei. Eta kontatu du pixka bat zer izan zan orduan, zer egin behar izan zuten eta orain nola dagoen kontatzen du. Zer nolako hasieran inoketzekien zer, e, eh, problema hundia, ari zituzten zenbat juntziren hiltzera, batzu jakinda, batzu jakin gabe, eta ze zen olako historia ederrak eta gogorrak. Mhm. E, eta gero gaur egun, pues, e, e, nola dagoen hiri e, beak esaten zuen handerrek, normalean hiri hutsak izaten da, pues, e, lurrikara baten ondoren, edo gerra baten ondoren dana utxita dago. Han, e, dauden hiriak edo dagoen hiria era bat osoa dago. Utsi gelditu zen jendea kanpora bidali zuten, da oso sentsazio berezia daukazu hiri, mamu hiri oso bat. Ez dago eroria, ez dago, baina ez dago inor daude panpinatxua, jostailuak, daude, baina ez dago inor, ordune eh, oso liburu bitxia eta politxe. Eta laugarrena, pues, morillo delako <laughs> idazle batena, eh, Santiago Bidearen misterioa, eta hori pixka bat abiatzen da, duela urte bete inguru, e, ni pasiranen bilela, pues, noixo, noiz kontatzen den nola oso bitxia egiten zaida, baina askotan jendea etortzen zait ni ezagutu gabe, eta bere bizitza kontatzen dit, eta honetan ere, pasiran enbilen eh, santoinan, eh, kantabriako herritxo baten, eta gizon xahar bat ikusi nuen motxila erraldui batekin, da gana etorri zen, eta hitz egiten hasi zen. Da bere historia kontatu zidan, da zan marinel zahar bat, e, duela urte txo batzu batzu, bere barkua, itxasontzia ondoratu intzan, e, Norvegian, oso itxaso hotzean, bere lagundanak hil ziren, bera gelditu zen bizirik lagun baten gorpuari helduta, eta egontzan ordutan itsaso hartan pentsatuta han geldituko sala bere buruari egin du zion eh, ateratzen basan munduko bide sakratu guztiak ingo zitula justu justu aurkitu zuten eta la ere medikuak esan zioten nahiko sorte izan dezu, baina etzara inoiz jaikiko, ezingo zara ibili, ze gorputza gelditu zaizu, oso oso gaizki izona, egoskorrean, egontzan, e, eh, sortzi labetez kamera hiperbariko batean, bi urte zo egoean da gero gurpila ulkian, beste bi urte horrela juntzan apurka-apurka, makuluekin eta taskenea lortuzun, eta nik ezagutu nuenean, zera matzan, egun kilometrotik gora, munduan zehar e, bide sakratuak egiten. Mm Eta hor eh, nik hori pentsatu, nik historio hau nire irara edo, baina kontatu behar dut, eta kontatu hori gehi beste bat kontatzen ez detena, beste mutiko baten, erreala baita historia, kontatzen de gizon horren lehen eh, Santiago bidea, gehi mutiko gazte baten eh, Santiago bidea. Eta bilek pues, nola elkar ezagutu, nola adizkidetu, eta nola, nola egin aurre behaien eh, keskak eta eta buruko, buruko burrukei. Mhm. Ba, Santiago Bidearen misterioa liburuaz Mintzatu zara azken minutetan eta gogorarazteko Irakurketa erraza formatuko mhm. liburu bat dugula. Bai. Eta esan behar da, ba, etiketa duten liburu hauek eh, ba, arau jakin batzuk segitzen dituztela. Ez da, ez da liburu, oiko liburu bat eh, irakurtza bezala, bai. parametroak eh, ezberdina bai dira. Bai, zabaltzen danean bateik baino gehiago esaten zuen, ui, poesia da, ze lerroak daude etenak, poesia mm. itxura du, lerroak oso motzak direlako, idazten dalako askotan arna zahartzen dan bezala. Ordun irakurtzen ari zarela errasteko e, irakurleak e, hartzen badu hori ikusiko du lerro oso motzak e, eta justu daude moztuta ba bueno ulergarritasunaren mesedien edo nolabait esateko orduan bai arau jarrai irakurleari erresteko bideo hori. Zai esaten da <laughs> formatu honetan idaztea. Nei asko gustatu zait ze nik uste ja urt Hau da, nolabait horra nindoan, jakin gabe ere. E, zaiatzen erintzen ere testu batzuk nola, e, arruntak, eta beste batzuk zaiatzen nintzen bereziki arrasten. Ordu hau aurkitu nuenean, jasan e, nik bilatzen un zerbait, hau pixka bat, e, gehiago, ja, e, arau jakin hoi hieltzea zen, erresa ez da, e, handerri zagirrek esan ze zaila dan erraz idaztea, ze zuk normal idazten desu ateratzen zaizun bezala jartzen dezu, e, horrela ba, bi aldiz pentsatu behar dezu, baina behin eh, melodia edo ikasten dezunean oso ederra da, ze funtsari heltzen diozu. Hau da, historia ez da, ez du galtzen historiak, historia ederra baldin bada da, zu kontatzeko nahiko tresna, eta orduan, mugatu behar dezu, ezin dezu itzuru, eh, inguru minguru ibili edo ez, eldu behar diozu funtsari eta horrekin darra ere ematen dio. Orduan, zaila beste edo testu ez errezago, baino zailago ere ze izugarri gustatu zait erronka txori pentsatzaia ba alako irakurle batentzat ze, zer egin daiteke eta nik asko goxatu dut histori hori. Mm -hmm. Ba, tia, gogorara, zi, gaumin argitaletxeak plazaratzen dituenez liburu hauek, ba, zuen ere, basetasun guztiak eskaintzen dituzuela, liburuak nun eskura daitezken ere, eh, ba azaltzen duzuela, bai. Eh, esan ez ere internet bidez eros daitekeela, ez? Eh, liburu denda bai. horretan ez badu aurkitzen, mm, bai, bai. badelako. Beti esaten dugu izan, izango gara munduko bakarra gaina e, bidaia gastuak gure gain hartzen ditugunak, e, bai internetez e, erosi daiteke eta eta bestela ba ohiko liburu dendariari eskatuta ere normalean inolako problemarik gabe zure etxeko, bueno, etxeko edo hausoko liburu dendariari eskatuta ere, problemari gabe eramango dizue. Ba, hortan utziko dugu, ez da zerbait gehitu nahi duzu, Fernando? Uztut itzuli dugula? Mm, bai, pixka bat, bueno, pues eskertu aukera ematea, ze nik uste, e, idazle izatearen edo, bueno, kasu honetan, ekoizle edo, ez dakit editore edo izatearen ederra da, gero ikustea, zenbat e, eskertzen dizuten irakurleak, eta orain gontan gaina ustez irakurle ezin izan zut eh, diren hoiek edo ba hori hurbiltzen zaizuni norbait esaten zure liburua gustatu zait ondo dago baina esaten dizunin usten ez nintzela gauza eta irakurri egin dut boa plaserra amarko isto egiten da ordua bueno eskerrak zuei eta ean jendea animatzen den ere mhm. urrats hori ematen ez azken ja usartzen dira e, eh, len orrialdea eh, pentsatzen dutenek ere Ba, ez, niretzat euskara berezik izaila da. Bueno, pues, interneten sartzen badira ere, e, daukate aukera irakurtzeko hasiera. Ikus dezaten hor, guztiz eh, eskura eta musutruk eta ikusi ea ea harrapatzen ditun testuak eta ea ea gustatzen zaion benetan. Ba, Fernando beti bezala. Plazer bat izan da. Ba, nerea. Bai. Gero arte. Gero arte. this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall love. ta bồ tê la tơ làm bồ tê ta tơ bồ bồ tê la tơ Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. is fleeting. Kiss me now, don't ask me how. Cause, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in Baile mugara ere iritsi gara, beraz hortan utziko gaurkoan gure kulturalea emankizuna.